Vi slušate emisiju Udruge K-Matrix na slobodnom internet radio Stanica Mir. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Dream Away. E, danas smo ovdje u prostorijama ženske grupe Korak i pričat ćemo sa Violetom Vukobratović, voditeljicom e, projekta Klubovi za žene i Emirtom Mrkić, asistentu pri zapošljavanju e, žena. Pa dobar dan. Dobar dan. Evo ga, za početak Violeta, možeš nas malo upoznati kao voditeljica projekta, tko su bili donatori, o čemu se zapravo radi? Mm, dakle, to je projekt Klubovi za žene, prilagođena individualizirana podrška dugotrajno nezaposlenim ženama, je financirano u sklopu programa Europske unije FARE 2005 za Hrvatsku, aktivne mjere tržišta rada za e, grupe, e, za socijalno uključene grupe. U tom projektu nam je partner bio grad Karlovac e, i selekcija iz Zagreba e, i bavio se u principu zapošljavanjem, odnosno poticanjem zapošljavanja žena. E, naime, mi se problematikom žena bavimo već dugi niz godina, dakle postojimo od 98. godine. U zadnje tri godine intenzivno se bavimo upravo ekonomskim osnaživanjem žena, budući da se to pokazalo kao jedan od osnovnih razloga zbog koje žene E, ponekad e, ne žele niti napustiti nasilnu okolinu upravo zbog te e, ekonomske neovisnosti. Dakle, projekt se bavio, bio na području grada Karlovca i bilo je uključeno 60 žena sa područja grada Karlovca koje su vodile šest asistentica za zapošljavanje. 20 žena je bilo žene koje su žrtve nasilja, i 40 e, žena je bilo koje su bile dugotrajno nezaposlene i koje su zapravo došle do nas preko Zavoda za zapošljavanje Karlovac. jedan od prvih e, aktivnosti projekta bila je upravo obuka tih e, asistentica pri zapošljavanju kako bi one mogle pružiti ovoga adekvatnu pomoć ženama. o samoj tom programu i svemu što se događalo, više će nam reći e, kolegica koja je radila sa ženama direktno, e, gospođa Mirta Markić. Dobro, hvala. Ti možeš mi samo reći e, na koji način je Zavod za zapošljavanje odabrao tih 40 e, žena? Da, ovako. Znači, jedini uvjet je bilo da je osoba, žena dugotrajno nezaposlena, dakle da je nezaposlena duže od godinu dana. I e, mi smo onda organizirali prezentacije, za zapošljavanje e, iz svoje baze podataka pozvao žene da dođu na te prezentacije i mi smo onda izložili šta, bi mi sve s njima, šta će se sve s njima raditi, u šta će biti uključeno, u koje aktivnosti, u koje edukacije i što je zapravo cilj svega toga. I nakon tih prezentacija podijeljeni su upitnici i žene su zapravo iskazivale svoju zainteresiranost za sudjelovanje ili ne. Nakon toga, dakle, e, bilo je 40 žena koje su se uključile u sve to, dvije grupe su počele ranije, dvije grupe su počele mjesec dana kasnije. I jednostavno nakon toga su počeli ti e, intenzivni treninzi za njih. Bilo je tu i odustajanja na početku nešto, ali brzo bi se nadomjestilo. Zato što, iako smo mi njima sve rekle i objasnile i sve detalje, on na kraju zaključio, Neke su čak zaključile da niti ne traže posao pa tako su onda odustale, ali ovoga, mi smo kasnije našle druge žene preko Zavoda za zapošljavanje, tako da su normalno sve nastavila. zavod je u biti sudjelovao samo u toj prvoj fazi, da li su se oni uključivali tokom projekta? Da li su imali neke upitnike, kako su provjeravali šta žene rade, da li postoje neki tu s njihove strane sustav kontrole? Je, je. Postoje sustav kontrole eh, i mi smo i kasnije kontaktirali sa njima i u vezi ovih eh, poticaja za zapošljavanje, za dugotrajne zaposlene, kad bi razgovarali s poslodavcima i sa ženom, žena bi eh, recimo podnijela molbu za neki posao, pa je bilo potrebno vidjeti da li postoji mogućnost da taj poslodavac onda ima olakšicu. Osim toga, one su cijelo vrijeme bile uključene i znale su koje su to žene, kontaktirale su i sa ženama. Normalno, žene su i dalje imale e, obavezu javljati se na zavod. E, I imale su još neke evaluacijske upitnike, je li tako? Da, evaluacijske upitnike i u principu smo održavali s kontakt, e, još smo zavodu znači da li se netko u međuvremenu vremenu zaposlio, koliko je intenzivno sudjelovao u svim tim radionicama, znači da li se odazivaju, dakle ili se jednostavno aktivnosti. Dobro, evo Mirta, možeš nam ti reći e, kako su to sve u biti radionice bile, šta ste radili sa pa ženama? Pa projekt se od intenzivnog dijela gdje je bilo znači 16 radionica, jedan tjedno. E, u, principu smo znači, radili i prezentacijske, komunikacijske vještine, motivaciju i stres, e, dakle i osnove kompjutera, radionice eh, i sve što je potrebno pitanje životopisa, zamolbi, kako se prezentirati na tom intervju i koja su najčešća pitanja koja se pojavljuju prilikom razgovora za posao, ali nije to bilo samo znači eh, tehnički kroz nekakve materijale koje su one dobivale, nego je to bilo isprepleteno se jako puno i vježba i Znači, baš prakse gdje su one mogli vidjeti gdje griješe, jer u principu što nam se događalo u početku dok smo prezentirali projekt, jako puno uh, njih je reklo da one već to sve znaju, a kada smo krenuli u taktični dio, ono na kraju se pokazalo da su više manje pisale životopise u obliku eseja, znači da to nisu bile one forme koje su danas već normalne, da su bile pisane rukom, da su bile e, štampane, jel, na kompjuteru, tako da e, se pokazalo da mi ipak jako puno pomoglo. Znači ono je možda prvi nekakav stav koji je bio malo, da ne kažem, nama treba posao, ne nekakva obuka, da sve znaju, na kraju se pokazalo da ipak nije bilo tako i da je nepotrebno bilo. Znači vi, e, to je šest asistentica, vas je obučavala grupa selekcije, tako, je pa možeš mi nešto reći iz svoje perspektive, kako je to tebi bilo, da li si bila upoznata sa nekim novim stvarima za koje si možda isto ti kao i žene mislila da znaš, a zapravo su bile neke nove stvari. koje su ti pomogle kasnije? Naravno, naravno da je bilo novih stvari, jer su bile i razne istraživanja, znači e, i tržišta rada kako hrvatskog, tako recimo i karlovačkog. Tako da su tu bili neki novi statistički podaci, e, također i tako što se tiče vještina koliko god e, misliš, uvijek možeš naučiti još nešto novo, ne? Mhm. Mislim, danas je i praksa da se bazira sve na cjeloživotnom učenju, znači da se konstantno ne unapređuju bilo kojem smislu, bilo da su to nekakve dodatne vještine, bilo da su to strani jezici ili nešto. Tako da, e, naravno da je bilo korisno i same te vježbe koje smo, recimo, odrađivali i mi sami, smo isto tako radili sa klijentima, tako da, pošto selekcija ipak je centralno tržište rada ili bavi se imaju tu i stranicu moj posao, naravno da, da barataju sa nekim podacima koje, kojima mi na često imamo možda pristup, niti baš pratiš toliko, jel? Tako da neki trendovi koji se pojavljaju na tržištu rada i ne, neke stvari znači koji su baš vezano striktno samo tu tematiku, naravno da je pomoglo. A koliko su same žene bile upoznate sa pojmom životnog učenja? Pa ovako, nama je i po statistici bilo mm, gotovo najveći dio žena iznad 45. E, godine starosti, e, koje su naravno većinu svoga radnog e, vijeka provale u nekakvim tvornicama, znači nisu bile toliko mijenjale poslove i ove, ovaj, završile su na razlog zapošljavanje ili iz razloga što je firma se zatvorila, znači ili otišla u stečaj. E, tako da, velim, što se toga tiče, u principu nisu, nisu toliko, niti bile kompjuterski obrazovane, makar imali interesa i pokazalo se da i žele, neki iz financijskih razloga, jednostavno se nisu mogli niti priuštiti, ali nije da, da su recimo odbijale da ne žele. Koliko su e, kroz sami i taj e, tečaj, da projekt, shvatili da je u principu informatička pismenost danas, barem da ti možeš na internetu pogledati ove ovaj, koliko je to trend i koliko je to brže doći do nekakvih informacija. I postoje dakle mnoge stranice, portali na kojima se nude poslovi. Tako je, koje možda ni neće niti doći do zavoda za zapošljavanje, ili koliko je to u principu ubrzano sve, s obzirom ako se aplicira mailom ili koliko možeš svaki dan vidjeti da se ti oglasi ili mijenjaju ili stavljaju novi, znači puno je brže nego što se to ide kroz nekakve, znači, e, tiskane medije, znači kroz novine ili kroz zavode. I koliko su sada žene počele koristiti internet, da li su u vašim radionicama ili vježbama e, žene odlazile na internet i tražile preko interneta posao, a ne samo više pasivno čekale na zavodu? E, da, jer to je bio i cilj. Znači ono što je recimo bila jedna od zavoda većine, e, što se očekuje od zavoda za da se njih zove da se traže da im se nudi posao. Tako je, da im se nudi posao, a ne da u principu se danas je trend da e, ljudi aktivno traže sami posao. Dakle, da se moraju informirati, da moraju oni dati nekakav effort od sebe da bi se zaposlili. Tako da u onom drugom dijelu koji je bio, e, znači, e, nakon ovih intenzivnih radionica, to su bile radionice jednom tjedno gdje su one same, znači korisnice preuzimale inicijativu i pri odabiru tema ili nešto što su još htjele možda od ovih koje smo mi obradili ponoviti da je iz bilo kojeg razloga e, im e, bolje jednostavno tjedne. E, tako je bilo i to da smo svaki puta naravno išli na internet i tražili ovaj, oglase, poslove, aplicirali, znači između ostalog smo učili kako iščitati oglas, znači što e, poslodavac konkretno traži od osobe koje bi zaposlio, jer je to jedan veliki preduvjet Dakle, da se sam možeš dobro isprezentirati ako dođe do, do razgovora za posao, ne? Da vježbali ste i razgovore, jel tako? Što... I razgovore, da, i razgovore za posao, znači ona najčešće pitanja koja se pojavljuju, one, onu rečenicu koju već vjerojatno svi znamo, znači reći, nešto o sebi, uh-huh. ukratko, znači kako te ne, nekakav um, prvi dojam ostaviti dobar, što, na što skretati pažnju, sve to ovisno naravno o radnom mjestu za koje apliciraju. I da li mi je to bilo nešto novo i zanimljivo ili su bile plašene na početku? Ne, pa bilo je zanimljivo zato što su bile, e, baš vježba kao vježba bila vrlo interesantna. Znači bilo je od toga do, e, ne znam, koji odgovara sa da i ne, i znači e, poslodavca koji mora izvlačiti iz njega do poslodavaca koji jednostavno su već na prvu možda imali nekakvu verziju, smo čisto davali znači e, primjere na šta se sve može uistinu naići na razgovoru za posao. Tako da je bilo baš zabavno. A koliko su žene bile upoznate sa svojim nekim pravama i obavezama koji one imaju stupanjem u radnog odnosa i samog pitanja koje poslodavac im ne smije postaviti, recimo? Pa to smo imali, naravno, o, o vjeri, znači pitanja koje se ne smiju o, o djeci, to je znači, zabranjeno, makar se zna da se to više manje pita. Dakle. I dan danas na, na razgovorima, znači u to su bile upućeni, ali da li su to one same znale već? E, pa jesu, ne, jedan dio su znala, ali e, jedno je znati, drugo je praksa. Mhm. Možda iz tog razloga, jer nitko kao posloprimac koji dolazi na, na razgovor za posao, mislim da rijetki bi mogli reći o tome pitanje ne smijete pitati. Tako da, mislim da bi se tu više malo trebalo isto tako obratiti pažnju poslodavcima tako je, to bi definitivno trebalo biti poruka njima, ali znači same te žene su jedna marginalizirana skupina koja, kao što smo rekli, su dugotrajno nezaposlene i samim tim pitanjem one zapravo riskiraju svoj posao. Dakle, mislim, da li će dobiti, da li neće, pa da li mi je to onda bilo, ne, ne, mi ćemo im ipak reći. Da li su bile frustrirane sa te strane ili su prihvatile to kao jedan dio koji će morati? Mislim da e, malo jesu bile frustrirane, ali više su možda i frustrirane e, sa svojom dobi, gdje su smatrale da su sad što statistika i pokazuje, teže zapošljive, s obzirom na starostnu dobu, makar evo, nama projekt uistinu pokazao e, dobre rezultate i e, neke žene koje su bile uvjerene da, se neće zaposliti, su se zaposle na kraju ili tijekom projekta ili ovaj, nakon projekta, e, u principu ono što su možda imali više verziju je bilo da e, rade na određeno. Mhm. Svi su više manje očekivali ugovor na neodređeno vrijeme, što u principu danas isto nije više praksa da kad se zaposle, novi zaposlenik dobije odmah ugovor na, na neodređeno vrijeme. Znači, malo su se otvorile prema tom uh, tako, tako je da mislim da je sada podatak zadnji bio negdje oko 80% da su ugovori neodređeno. Znači nešto što je nekad postojalo, što su naši roditelji imali ugovore na neodređeno, to jednostavno danas zahtjevi tržišta su puno drugačiji i danas je to drugačije. Violeta, imaš li možda podatak koliko se žena zaposlilo? E, znači, zadnji podatak koji mi imamo je 25 žena. Od 60? Što je određeno, što neodređeno. Ima ih i mm. neodređeno koje su se ali još i nakon toga jedne ili dvije žene, ali to sad posto, jedna ili dvije. Da, mi, mi, smo, sigurno s nekima više recimo niti nemamo povratnih informacija šta se zbiva, neki još i dan danas znaju nazvati i obratiti se da bi došli pogled na internet, znači oglase ili da im treba nekakva zamolba, jednostavno nekakva asistencija prilikom apliciranja, pogotovo recimo gdje se šalju poštom. Ove, ovaj, znači baš zamolba, životopis, ili da im nešto treba, eto, čisto, znači da malo provježbaju razgovor za posao, ako ove, ovaj, idu na razgovor, tako da i dan danas ne, s nekim još kontaktiramo. Ali ono što je dobro u svemu tome je da baš zbog tih dobrih rezultata, projekta i našeg iskustva sad već u tome e, sličan projekt ćemo provoditi za područje e, Ozlja, Slunja, Dugarese u suradnji sa Karlovačkom županijom, e, znači financira i Karlovačka županija i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Znači to već u procesu. Da. Osim što financiraju, e, županija će doprinijeti nekim drugim prostorom za održavanje tih radionica, stručnom suradnicom i na taj način. I sada evo ga, upravo smo u fazi dogovora oko prezentacija i skupine korisnice. Koliko će biti korisnica za to područje? 30. iz e, svakog grada po 10. Aha. Znači projekt se zapravo pokazao dosta uspješnim i ide dalje koliko da. vidimo. Da, i time da ja smatram da bi trebalo slične aktivnosti, ne baš iste, ali slične, provoditi isto za žene na ruralnim područjima, ali možda bi tu trebalo više biti e, nekako žene kao nositeljice obiteljskih gospodarstava ili u tom smislu više na pod... To su više manje žene koje imaju i svoje mm, ovoga, znači poljoprivredno imanje ili nešto u tom slično, pa kako ih motivirati da pronađu nove načine zarade? Vrlo pohvalno i zanimljivo, zaista. Dobro, evo ga, sad ćemo napraviti jednu malu pauzu. I do done. projekt e, od poslodavca, od savjetodavca, od gospođe Mire Tot. Pošto sam na burzi već 13 godina. E, I zatim ste krenuli na ove naše radionice. možete li reći e, koja se vama od radionica činila najzanimljivija i možda neka tema ili dio koji je vama najviše pomogao ili gdje ste najviše naučili? Pa ne znam, ovaj, e, najviše možda one teme sa samopouzdanjem. To mi je nekako e, falilo i tu sam baš ovaj, u tome sam našla nekako e, tih puno pozitivnih stvari koje sam ja jednostavno primijenila i evo, sad sam i zaposlena, tako da mi je to puno pomoglo. Nezaposlena sam već 17 godina, inače sam po struci trgovac, ali nisam nikad radila taj posao, radila sam u ovoj tekstilnoj firmi do njene propasti 90. 15 godina. recite mi, zašto ste se odlučili uključiti u naš projekt? Pa pošto sam shvatila da sama nekako ne, mogu naći posao, čula sam za ovaj projekt pa sam mislila da ima puno žena koje su u istoj situaciji pa ću tako kao podršku lakše doći do, posla i lakše sama sebe ohrabriti da krenem tražiti posao. Mogao mi je jer, jer sam naučila kako ići tražiti posao, kako otići na razgovor za posao, kako napisati životopis, kako napisati zamolbu, kako, kako se malo osloboditi tih svojih strahova i tih svojih barijera e, bih htjela da se te aktivnosti nastave jer to su jedine grupe gdje se žene e, ono, održavaju sastanke e, gdje dolaze do korisnih informacija. Znači to što se tiče pedagogije, psihologije, to smo sve imali kratke sastanke i zapravo srž znanja. Pozivu sam Tanjica prevoditelj. E, dakle, imam neka svoj 28 godina radnog staža. natr dvije godine ne radim, dakle, evo, trudim se da svakako pronađem neki posao. E, to mi na neki način možda malo i otežano, budući su te moje godine, sad takva situacija, ali normalno ja se ne predajem. Dakle, za mm, udrugu Korak i za ovaj kurs što ide, čula sam preko letka koji se našao praktički u mom sandučiću. To me zaintegriralo. E, jednostavno sam odlučila krenuti u drugu Korak, e, u ovu grupu. <clears throat> Dakle, što sam očekivala? Pa očekivala sam ipak nešto i moram reći e, da mi je to jako pomoglo. E, podiglo mi je samopouzdanje, e, rado dolazimo u grupu, družim se i zaista diskutiramo, volim pro i kontra diskusije, e, obratili smo puno tema i svaki put kad odlazimo sjećam se jako dobro i rado se ponovno vraćam svaku slijedu i tako kad imamo na te seminare, te kurs. Za udrugu Korak čula sam od jedne svoje prijateljice učlanila sam se, krenula sam na, na njihov projekt. Ovoga, e, te projekt mi je puno pomogao e, u podizanju nekog svog e, samopouzdanja jer sam tri godine bila bez posla i to dosta ruši samopouzdanje, ne samo nedostatak novca koji nije bio toliko, ali, ali i ono da nisi nikome bitan i, i važan i da želiš ipak nešto stvoriti. Evo ponovno smo u emisiji Stream Away u prostorijama ženske grupe Korak iz Karlovca sa Violetom Vukobratović i Mirtom Mrkić. Pa Violeta, evo možeš nam reći nešto o promotivnom materijalu koji je nastao nakon završetka projekta, od čega se on sastoji i šta zapravo u njemu možemo naći? E, znači ovako, jedan od naših bitnih e, promotivnih materijala, osim leta, što smo imali tijekom prije kad smo provodili prezentacije, ali na kraju e, smo napravili jedan priručnik, zove se klubovi za žene priručnik, a zapravo u njemu je e, sadržano znači cijeli onaj postupak od samog početka pa do kraja. Sve što smo radile sa ženama, uključujući neke izjave od žena, uključujući e, sadržaj radionica, postupak, e, šta se sve radilo, kako je tekla edukacija asistenata pri zapošljavanju. Točno onda neko kad pročita može dobiti ili ideju za svoj projekat ili mu e, taj, taj može poslužiti kao ovaj za nešto drugo, za neke... Budući da ja smatram da se ovakav projekt, ne samo za žene, da se može provesti za druge ranjive skupine, takav ili sličan, naravno, prilagođen ali mislim da je metodologija koju smo smislili e, i koju smo upotrebljavali i sva iskustva koja smo stekli, nadam se da smo uspješno to pretočili u taj priručnik i da zaista svako ko ga pročita i ko je zainteresiran za, za tu temu tržišta rada i zapošljavanja da će mu biti od koristi. E, također smo napravili DVD e, na kojem zapravo on je nastao na temelju amaterskih snimaka e, koje smo mi snimali tijekom trajanja projekta, znači tijekom radionica, u e, kojem ima izjave i naših partnera i nas, a imaju izjave žena koje su se zaposlile i koje se nisu zaposlile, koje su željele reći nešto o projektu i e, o svojoj ulozi u tom svemu i kako su se one osjećale prije, poslije, tako da, eto, priručnik je nekakav putokaz, nešto što sam dakle pisma, a video je, eto, da, da nije samo sve u priči i u tekstu i u slovima, da se vidi slikom. Obično. Vidim to je financirao i grad Karlovac također, ili su to e, samo donacije? financirao e, i partner u projektu je bio grad Karlovac i Svesio, a glavna financijska sredstva su došla od Evropske unije, programa FARE 2005. Pa Mirta, evo možeš nam ti reći koje su to bile neke izjave od žena, šta je njima ostalo najzapamćenije? Pa e, velika većina im je rekla znači, što su očekivale ili od projekta ili e, što smatraju da im je najviše pomoglo u projektu. E, gotovo mogu reći 90% ih je reklo da su dobile na samopouzdanju, da se sjeće sad sigurnije, jer istraživanja su potvrdila da nakon godine dana kad čovjek ne radi, jednostavno već se i psihičke nekakve promjene događaju, znači čovjek postaje nesiguran, eh, možda malo i depresivan, eh, jednostavno ne vidi svrhu više u ničemu i gubi motivaciju naravno, eh, za sve mu je krivo nešto deseto, jer baš ne preuzima onda nekakvu inicijativu. Tako da, prije svega, znači, samo pouzdanje. Naravno, naučile su neke nove stvari, vidjele su da e, i to i one mogu, znači, počele su i raditi na računalu, e, tako da, e, to je bio jedan od glavnih, onako, što, što možemo reći, pa i ciljeva na kojima se radilo osješćivanje, jednostavno. Znači, mi smo imali u tim radionicama i rad sa psihologom, znači, selekciju je radio isto nekakve vježbe s njima, E, onda drugo, e, druženje i da su shvatile da nisu same, znači družile su se sa istom skupinom ljudi koje se nalaze u sličnim situacijama, tako da su međusobno jednostavno ta grupna e, povezanost se razvila, znači to su već postale, postale navika da se nalazimo, da dijelimo iskustva, da pomažemo jednim drugima, savjetujemo jedni druge. Dakle, e, možda u nas kad se prezentirao projekt bilo je isto se to će jako dugo trajati jer je u principu bilo intenzivno dva mjeseca, nakon toga još na četiri mjeseca po jednom tjednu smo se nalazili. Kad je došao kraj na kraju su svi nas zvali nakon na tjedan dva joj, sad bi mogli ponovo, sad smo se malo odmorili. Jednostavno smo se i navikli e, na jedni na druge i ona to mrežno povezana, znači da se dijele te informacije, znači između sebe već nakon tih par mjeseci što su se družile, već znaju ko šta radi. Ako i čuje neko, odmah se zovu između sebe, joj, tu sam još čuo, treba neko, tako da jednostavno je to e, profunkcioniralo onako kako smo ih htjeli, jel? Možda je to malo i drugačiji bio pristup od onoga što su navikli, jel? Ovo je stvarno bio pilot projekt, tako da tako nešto nije postalo prije. Pa možda je ona e, što su bili skeptični na početku, na kraju kada je to sve krenulo, se pokazalo izvrsnim, jel velim, sve su one bile u sličnoj ili istoj situaciji i problemima koje jednostavno su imale gdje i podijeliti, neke puta se možda i pojaviti, a s druge strane i tješiti da savjet tako dalje. Smatram bitnim napomenuti jer je zapravo ovdje pokazano kako je jedan partnerski pristup gdje i udruga i javni i e, privatni sektor mogu napraviti zaista velike stvari i promjene i da zapravo je to put kojim trebamo ići. Znači i tu smo imali i privatno poduzeće e, i grad Karlovac kao lokalna samoupravna i Zavod za zapošljavanje kao javna institucija i mi kao udruga. Znači mi smo zajedničkim snagama to zaista napravili i to jedino tako i može. Evo vidim u jednu sliku e, sebe, <laughs> to je e, iz udruge Kamatrix koja je pružala informatičke tečajeve ženama. Pa evo sa tvoje strane, pošto si ti bila njihova direktna asistentica, šta su rekle po tom pitanju? Pa one su bile e, izuzetno zadovoljne i možda da ne imenujem, ali možda i mogu, rekli još, pa ne gospodin Dražan ima dobro <laughs> <laughs> Tako da, ovaj, oni su pa mislim da i sam e, gotovo sve uvijek nastojala dolaziti na taj tečaj, baš su se veselile i taj ispit je bio i ovo, da se pripremala, tu su dolazila na kompjuter da vježbaju, tako da je to bilo na lijepo iskustvo i na lijepa suradnja. E, naravno kad su dobile sam, e, samo tu diplomu ili priznanje da su, znači, da su završile tečaj i to su nosile za zapošljavanje, to im se upisivalo, tako da mhm jednostavno se pokrenulo upravo jedan, jedan dio tog procesa cijeloživotnog učenja. Znači, napravile su jednu stepenicu ovaj, više, pokrenule su se i uistinu, istinu mi smo imali, imali dojam da, da su zainteresirane, samo što velim, netko se to danas ne može financijski priuštiti da se plati tečaj, tako da su bilo oduševljene što su mogle kroz ovaj projekte eto još izavršiti završiti tečaj e, osnova računala to je bila na neki nekakva nagrada za njihov rad i trud i motivacija. I motivacija. A što je jako lijep pokazatelj te sinergije inicijativa u zajednici. Znači, e, smatram jako bitnim suradnju između udruga e, na način da različite inicijative se uklope u jednu, kao što je to bio tada slučaj. Znači, mi smo provodili jedan projekt, K-Matrix koji se bavi E, informatičkim obrazovanjem i znači uskočio u to sve, e, organizirao edukacije za naše žene, što je opet drugčije, mi jesmo imali e, radionice za njih rade na kompjuteru, a ovo je drugčije, ovo je baš bilo onako pravi tečaj, jedan. <laughs> znači, svidjelo je. Svidjelo mi se jako. Evo moram, e, sad je ovo nekako i vlastita probić, ali uglavnom i u evaluacijama su žene bile vrlo zadovoljne, pa evo sad mi zanimalo samo iz vaše perspektive kao njegov. Ma one nisu, one nisu trebali raditi evaluaciju, mi smo znali po njima da su <laughs> Da, Da su, dolazile tu vježba. da, stvarno, stvarno su se trudile, to, to se ne može reći, ono, kad su gotovo lovele vremena i ovo da, da nam ovo pokaže, još, još nisam ovo shvatila kako bi, tako da stvarno, stvarno su htjele i, i išle su, nikome nije bio problem odlaziti, znači to je bilo dva puta tjedno održavano, ne? što je jako bitno, što recimo kad odeš negdje platiš teče, radim na računu i to sve, ima se program i to se radi. A ovdje zaista program, program bio prilagođen njima i nije bilo uopće problema ako neko ne znam, da se vrati natrag i da se opet obradi ta tema i stvarno bilo Pa čini mi se sve ovo vrlo lijepo idilično, znači od e, samih početaka, od žene koje imaju malo samopouzdanja, koje ne vjeruju u sebe, do toga da su postale potpuno zadovoljne sa sobom, da su usvojile neke nove vještine, neka nova znanja, da su vidjele i promijenile svijest i sliku o sebi i na kraju da su se čak i zaposlile. Mm. Znači stvarno zvuči Ovoga, pa nije bilo idilično cijelo vrijeme. <laughs> što se dobro svrži, odnosno što ide na dakle, programa Znači, bilo je tu e, i nekakvih e, koraka unazad i svega, ali e, to je jednostavno proces. Znači, koji dobro koji dobro je išao je dobro, ali je bilo stvarno puno truda i stvarno puno znanja uloženo i puno strpljenja puno pažnje. Stvarno smo željeli da to uspije i mislimo da, to, da je to jako dobar pristup. Da prilagođena podrška, individualizirana, dakle prilagođena osobi, da je to jedini način na koji to može funkcionirati, jer inače ne bi osoba bila dugotrajno nezaposlena. Ehm, naš podatak, mislim vjerojatno naš podatak, eh, koje su to poslovi na kojima su se one sada zaposlene? i različiti poslovi. Ima i žena koje su se zaposle u struci, e, i kao kuharice i e, konobarice i u administraciji i prodavačice i u prodaji, baš ovo ne prodaji tipa u trgovini nego više kao nešto komercijalnih, različitih profil poslova. Ali uglavnom znači i u struci također. I u struci, da pošto danas svi znamo da je vrlo teško naći e, pa, Recimo, pa- primjer je e, žene koja, ona je bila nezaposlena, mislim, 20-25 godina, Inače je po struci kuharica i zaposlila se u struci. Odlično. Ili ona je gospođa koja se zaposlila isto u administraciji na sudu. Ne. Ima. Ima raznih primjera. Super, ima primjera, stvarno. To što znači, znači malo e, rada sa osobom, malo grupne podrške, znači tu je i individualiziran i grupni pristup. Uh mhm. -huh. Znači i da žene budu jedna druga podrška, da im asistentica bude podrška i da s njima individualno radi i da im se pruži po potrebi i psihološka i pravna i pomoć. Svi mi pri, ne, u nekim trenucima u životu nam je potrebno neko s kim ćemo razgovarati. Pa nazvali mi to psihološka ili kakva druga pomoć nije bitno. A nemamo možda u tom trenutku e, nekoga, a i drugčije kada kažeš osobi koja je izvan tvoje sredine, u smislu da nije ti prijatelj ili osoba iz obitelji. Drugčije kad, drugu ti perspektivu da, drugi pogled. Da li mi se bilo teško otvoriti? Pa u početku malo da, ali samo time što to u principu mi je bilo i u početku intenzivno, znači dva puta tjedno. E, čim se malo ljudi bolje upoznaju, jednostavno toga nestane s vremenom. Znači imali smo osobu koja doslovce u početku nikad nije ništa rekla, osim kad je došla, da ne kažem, na red. Znači kad je išla neka vježba, pa onda zna da mora nešto reći. Da bi na kraju to... E, to nije bilo znači obavezan e, razgovor, nego i neobavezni komentari gdje se može bilo ko reći nešto što misli o tome ili nekakva povratna informacija nakon nekog razgovora za posao, još šta su te pitali, je li stvarno tako, znači to već onda sama grupa kao, kao grupa je djelovala na neke pojedince koje možda su, da ne kažem, nisu bili toliko otvoreni ili, ili komunikativni na, na, na prvi pogled. A reci mi, da li žene koje su se zaposlile, da li su one i dalje dolazile u klub? mm Neke da, neke jesu. E, dakle, e, upravo zbog ciljne skupine s kojom smo radili, znači sa dugotrajno zaposlenim ženama, e, svima je više odgovaralo da sastanci budu do podne. Sad netko ko nije mogao radi posla dolaziti, e, nisu dolazili možda na radionice, ali su dolazili na individualne sastanke. Mi smo znači osim ovog e, dijela gdje smo grupno radili, također i individualno radili sa svakom od korisnika. Tako da ako je nešto trebalo, e, u principu dolazile su ovdje kada su mogle dogovarale sa korisnicama, makar je e, većina u principu nastala dolaziti i dalje na radionice. Ili smo imali povratne informacije, jer smo ih zvali da vidimo, znači, da li su, e, ima nešto novo vezano za ugovor, znači neki koji su bili na probnom radu mjesec dana, znači da li su im produženi ugovori, na koliko su Tako da u principu sa tom grupom se održavao kontakt, samo neki nisu bili u mogućnosti radi posla dolaziti. Znači evo jedan pilot projekt, koliko je bio on zahtjevan za vas? U, jako. <laughs> pa i nama je bilo novost, jel, i nama je bilo, mi smo mi radili na ekonomskom osnaživanju, ali novi isto pristup i puno smo toga i mi naučili, Sve jako puno iskustva i u, naporno, ali ugodno iskustvo. Znači jedan sveokupni happy end, ja i koji se evo ga i nastavlja, znači da nije uspjela ne bi se ni nastavljala. Pa da, prvo tako. Pa evo, imate li nešto za poručiti e, za kraj e, možda tim ženama ili ženama koje bi se htjela uključiti, ali još uvijek nemaju dovoljno motivacije, imaju neki strah? Pa bez straha kod nas se može. <laughs> Dođite na razgovor, dođite vidjeti šta možemo napraviti za vas. Na, ćemo nešto, evo kažem, sad ću biti u Sunju, Dugaresi i Ozlju, pa evo ovom prilikom pozivam E, sve žene tamo koje su zainteresirane da svakako dođu na prezentacije, da čuju o čemu se više radi. A sve druge žene naravno da dođu tu kod nas u ured, mi smo u Vlatka Mačeka 6, otvoreni smo, dakle svaki dan od 10 do 3 mogu doći u bilo koje vrijeme, ne trebaju se najaviti, po informaciju. Mogu i nazvati na telefon 047 600 392 ako im je zbog nekog razloga ne mogu doći ili bilo šta. Imate li neku internet stranicu? Imamo internet stranicu www.grupakorak.hr ali ona će sad biti, sad radimo novu. Mislim, još je uvijek gore, ali će ubrzo biti skinuta, jer ćemo raditi novu, ali ćemo onda imati novije podatke i sve. Odlično. Evo, puno vam hvala. Hvala e, Nadam se da će i ovaj sljedeći projekt biti toliko uspješan koliko i ovaj. Hvala. <laughs> Evo, dragi slušatelji, ovo je bila još jedna emisija Stream Away. Slušajte nas sljedećeg ponedjeljka. Yeah. Emisija Streamway realizirana unutar projekta Novi mediji za nove ljude financiranog od Europske unije u sklopu programa FARE 2006.